واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين Na pale Musa alipoambia watu wake, enyi watu wangu, kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu zilizo juu yenu, alipowateua manabii kati yenu na akakufanyeni watawala na akakupeni ambayo hakuwapa wowote katika walimwengu. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين Enyi watu wangu, ingieni katika nchi takatifu ambayo Mwenyezi Mungu amekuandikieni. Wala msirudi nyuma, msije mkawa wenye kuhasirika. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون Wakasema, ewe Musa, huko wako watu majabari, nasi hatutaingia huko mpaka wao watoke humo wakitoka humo hapo tutaingia قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين Watu wawili miongoni mwa mungu ambao Mwenyezi Mungu amewaneemesha walisema waingilieni kwa mlangoni mtakapowaingilia basi kwa yakini nyinyi mtashinda na mtegemeeni Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi ni waumini Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون wakasema ewe Musa sisi hatutaingia humo kamwe maadamu wao wamo humo basi nenda wewe na Mola wako mlezi mkapigane sisi tutakaa hapa hapa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil alfasiqin akasema mola wangu mlezi hakika mimi similiki ila nafsi yangu na ndugu yangu basi tutenge na hawa watu wapotovu قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين akasema basi nchi hiyo wameharimishiwa muda wa miaka 40 watakuwa wakitangatanga katika ardhi basi wewe usiwasikitikie watu wapotovu الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nataja ewe mtume, pale Musa alipowaambia watu wake, enyi watu wangu, zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu kwa kushukuru na kutii, kwa kuwa amewateua manabii wengi miongoni mwenu na akakufanyeni watukufu kama wafalme baada ya kuwa mlikuwa wanyonge chini ya utawala wa Firauni na akakupeni neema nyingi nyinginezo ambazo hawajapewa wowote wengineo. Enyi watu wangu, tiini amri ya Mwenyezi Mungu. Ingieni ardhi takatifu waliokujalieni Mwenyezi Mungu muingie, wala msirejee nyuma kuwaogopa hao watu wake majabari mkaja kukosa nusura ya Mwenyezi Mungu na radhi zake. Wana wa Israeli wakaikhalifu amri ya Mwenyezi Mungu na wakasema, ewe Musa, katika nchi hii wamo watu majabari, sisi hatuna nguvu za kupambana nao, basi hatutoingia humo maadamu wao wamo, wakitoka basi tena hapo sisi tutaingia. Wawili kati ya wakubwa wao waliokuwa wanamwogopa Mwenyezi Mungu na ambao Mwenyezi Mungu amewapa nema ya imani na utiifu walisema enyi watu waingilieni hawa majabari wa mjini kwa kupitia mlangoni kwa ghafla mkifanya hivyo nyinyi mtawashinda na mtegemeni Mwenyezi Mungu peke yake katika mambo yenu yote ikiwa nyinyi ni wenye imani ya kweli lakini wakakakamia katika uhalifu wao wakasema ewe Musa sisi bila shaka yoyote tumekwisha azimia kuwa hatutaingia nchi hii kabisa. Maadamu wamo hawa majabari, basi tuwache na yetu, kwani wewe huna madaraka yoyote juu yetu. Nenda wewe na Mola wako mlezi, mkapigane nao hawa majabari. Sisi tutakaa hapa hapa hatubanduki. Hapo tena Musa akamrejea Mola wake mlezi akisema, Mola wangu mlezi, sina madaraka ila juu ya nafsi yangu na ndugu yangu basi tuhukumie baina yetu na hawa watu wakaidi. Mwenyezi Mungu akamuitikia Musa, akawapigia marufuku hawa khalifu wasiingie nchi hiyo kwa muda wa miaka arobaini, wakipotea ovyo majangwani hawajue ndako wala tokako. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa kama kumwasa, usisikitike kwa masaibu yaliyowasibu, kwani hawa ni wapotovu, wameiasi amri ya Mwenyezi Mungu.